LDK 2030. Labą dieną klausytojai, šiandien ketvirtoji laida ir pradėsiu gal kiek netradiciškai, neįprastai, nes e, gavau pirmą laišką, e, kurį pasirašė Rūta Vaivorykštė ir tą jos pamastymą papildytą šiek iš savo pusės, šiek tiek patrumpinta ir pasidalinsiu šito pamastymu. Ir kaip ir įprastai, mes vėl kalbam apie istoriją. Na, istorija tai, tai, tai, kas tai? Kaip mes suprantam istoriją? Taip, turim pasakojimų savo senelių ar tėvų, na, kartais tai tik šeimos istorija. Dar turim pasakojimus istorijos vadovėliuose. Tai dabartiniai visuomeniai priimti pasakojimai, o gal pasakos. Dar pasakojimai iš minčių ar mokytojų. Ir tai vėlgi pasakos, kurių didžią dalį negalim nei patvirtinti, nei paneigti. Taigi, istorija tai pasaka skirta paslėpti tiesai. Savotiškai skaudi žinia, kertanti ne tik tai per mūsų aš ego, bet ir sistemos. Juk istorija tai tik pasakojimas, pasaka, kurią pasakoja kas? Istorikai, mokslininkai, mokytojai, seneliai, tėvai, o gal politikai? Kas pasakoja apie užkariavimus, pavergimus, nugalėjimus? Kas pasakoja apie atneštą gėrį ir išstumtą blogį? Apie pokyčius vardanko Ir jei jau esam pakankamai skaitę, apsiskaitę, domėjęsi, taigi, dažniausiai istoriją pasakoja nugalėtojai, kad pateisintų savo veiksmus. Ir jau girdėtos, žinomos istorijos tapusios kasdienybę. Apie kryžiaus karus, kurių tikslas gal buvo žemių žemimas ir žmonių pavergimas, o gal dar kas nors mano, kad buvo kitaip. Raganų medžioklė, kurios tikslas galimai buvo atsikratyti kitaip mąstančių ir gebančių mąstyti, o gal kas masto kitaip - socialinės revoliucijos, kurios tik mėgino nukirpti visą pasaulį pagal vieną naują šukuoseną. Didžiulios daugumos iki šiol vykusių revoliucijų tikslas - pakeisti vienos bendruomenės mąstymą į kitos mąstymą. Tad nurinkime ir pažvelkime kiek visokių, visokiausių istorijų. Tiek visatinai priimtinų, tiek tik asmeniškai esame girdėję. Ir lengviausia bus palyginti kelių mums pažįstamų žmonių pasakojimą apie vieną ir tą pačią istoriją, nutikimą. Ir kaži, kiek jų papasakos ją vienodai. Ir kaip sako kriminalistai, kiek liudininkų, tiek skirtingų istorijų. O kas į istoriją, pasakojimą apie tautą, o jei apie žemyną, o jei apie žemės, o jei dar visatos. Taigi, istorija tai tik kažkieno vieno ar tam tikros bendruomenės, grupės sutartas požiūris. Gi tikroji istorija tai visų istorijų suma, junginys ar belydinys Ir ne per vieną dieną, net ne per dešimtmetį, net ne per šimtmetį, o laikus, laikmečius, tūkstantmečius ir taip toliau. Istorijos suvokimas savotiškai mūsų gebėjimas. Visas tas istorijas priimti ir suderinti. Atsirinka svarbu, o kas tik tai asmeniniai, egoistiniai žaidimai. Kas turi reikšmę mūsų tolimesniam gyvenimui, o kas tik kelia, audrina, jausmus. Kada istorija svarbi, kad išmoktumėm pamokas, o kada, kad tik sukeltų maišatį. Kas istorijoje naudinga? Praeitis ar ateitis? O kas tik mažų asmeniškumų šėlsmas? Žinoma, atsirinkti šitai pakankamai sudėtinga ir tik jei paleisim savo onorą, kaip kaime sako, ir taisyklės – Jei išsilaisvinsime iš kitų primestos nuomonės ir apibrėžimų, jei paliksime laisvės tiek širdžiai, tiek protui, tai suprasim, suvoksim ir priimsim, kad teisingos visos istorijos. Jei jos moko, pajautos, atjautos, atsakomybės ir svarbiausia gyvatos. Istorijos, kuriuose siekiama tuščios garbės, tuščios šlovės, siaurai asmenės naudos ir turtų. Tai istorijos, istorijos vedančios kitą kryptim nei gyvybės kelias. Nėra gerų ar blogų istorijų, kaip ir pačio gėrio blogio. Tai tik skirtingo kelio istorijos ir požiūriai, išryškinančios gyvatos ir mirties dėsnį skirstydami į geras, blogas istorijas, patinkančias, nepatinkančias, galim jas merkti. Tik kas iš to? Juk svarbiausia, ko iš istorijos, pasakos išmokėme, pasimokėme. Galim jas neikti, pykti, kad nesutampa su mūsų pačių įsitikinimais, tik kas iš to? Jei jos visgi esti, nepriklausomai nuo mūsų. Taigi, galime tik jas priimti ir susitaikyti su jų buvimu. Svarbu ne apie ką kalbame, o ką patiriame ir suprantame. Istorija ar pasakos mitai reikšmingos tik tiek, kiek svarbos asmeniškai joms suteikiame. Ir bendruomeniškai, įkūnydami gyvatą ar mirtį į mūsų supančią aplinką. O jau mūsų žemės, tautos istorija, tai turi tiek skirtingų pasakotojų, kad oi, oi, oi. Tačiau visi kartu galime įsijungti žaidimą, mokydamėsi iš praeities kurti ateitį. Sąmoningai, jau ne kaip kažkieno bandymų su triušiais aukos, o lygiai teisiai kuriejai. Jau dabar galim pradėti rašyti savo pasaką, savo istoriją, pasirašydami su meilės ir atsakomybės gyvatos dėsniui. Bet svarbiausiai sąmoningai atsakydami už savo mintis, žodžius ir veiksmus. Pirmiausiai asmeninėje ir kaip pasiekoj visuomeninėje erdvėje. Kada atmetam įprastą mintijimą, mintijimą, kad nieko negalime pakeisti, priimdami galvojimą, kad pakeista mintis pakeičia viską aplinkui, viskas iš tiesų ir keičiasi. Ir pradžioje užtenka tik minties, jog aš, tu, esi mirties ir gyvybės kurėja, kurėjas, pačios nuostabiausios pasakos rašytojas. Todėl ir girdi šią laidą 2030 LDK Sąmoningai, nesąmoningai mąstydamas ir kurdamas Lietuvos didžiąją kunigaikštystę 2030 metais, jau dabar 2013 metų gegužės mėnesį pavasarį. Taigi, e, toksai savotiškai laiškas kaip svagūno, ar ne, kur lūkštai, <laughs> laupai ir prasme savotiškai vis kitaip, kitaip atsiskleidžia ir tai gal buvo irgi įvadas į e, sekantį laikotarpį 1986-1953 metų, e, kur, kuris palėtė labai daugą iš mūsų esančių Lietuvoje gyvenančių ir e, kitoj, sakykime, Atlanto pusėje Amerikoje gyvenančius lietuvius ir kitas tautas, kitus asmenis. E, Ir vienas, kas labai akivaizdu, su kuo aš susidūriau, kad e, pabuvęs, sakykime, tam racionaliam tokiam vakarietiškam pasaulim, tai šiuo atveju Didžioji Britanija ir pakankamai jausmingose e, rytuose, tai šiuo atveju e, Rusijai ir jos įtakoje esančiai Lietuvoje, e, vienas, kas labai akivaizdu, tai yra tas vadinamasis jausmingas, jausminis protingumas, emotional intelligence ir jausmingumas arba emocionalumas, kur būtent Sovietų sąjungai ir ne tik toj pačioje Amerikoje mes matome tą e, emocionalius amerikiečius iki pačiai dienai verkiančius nuo tam tikrų simbolių, ženklų, tai yra išorinių dirgiklių, e, kurie turi tik tai siaurai kažkokią tai ideologinę prasme iki pat šiai dienai. Ir pirmiausiai turbūt suprasti reikia žodį emocija. E, emocija tai yra latiniškas žodis, savoka kilusis iš eks, tai yra iš ir muveria, tai yra judėti. Įdomiausia tai, kad visose pasaulio etimologijos žodynuose e, prie kilmės šito žodžio, e, protoindoeuropietiško šaknies, e, meve, muve, E, pavyzdžiui, sanskritiškai kama, muta, tai yra judinamas ar vedamas e, meilės. Iš tikrųjų, šalia yra ir lietuviškas žodis ir jūs labai nustepsit išgirdę, kad e, lietuviškas mauti yra tiesiogiai siejamas su emocija. Emocija yra išvestinė žodžio mauti, nes lietuviškas yra arčiau to proto indoeuropietiško e, žodžio negu e, jau modifikuotas, modernizuotas e, tas lingva franka žodis moverė. Eks ir moverė tai išjudinti, pajudėti, tai lietuviškai mauti, išmauti ar užmauti. Taigi, E, savotiškai ta visuomenė buvo judinama ir yra, gali tiek pasižiūrėti į Junktinės Amerikos valstijas, tiek į Rusiją dabartinę modernę, tiek į Europos Sąjungos e, kūriamą naująją imperiją. Jūs pamatysit, kad jausminis protingumas tai yra santykių tinklas, kuriame mazgas randasi, nes jį ryša patronas ir klientas. E, lietuviškai išvertus tai greičiau būtų globėjas ir globotinis. Mūsų laikotarpio, apie kurį dabar ir kalbėsim, tai yra 1986-1957 metus, mes pamatysim, jog šventa melžiamoji karvė yra valstybė, o tiksliau aparatas, valdantis visų turtą, yra lyg kažkokie tai paslaptingi arhangelai globėjai. O globotiniai visi parapiečiai, piliečiai, įskaitant tos pačius aparačikus, yra toj pusėje, kuri vadinasi globotiniai. Savaime suprantama, tai buvo viskas su, form, e, su formaliai teisinta įsipareigojamomis ir prievalėmis. Ir pati Sovietų sąjunga, jūs pamatysite, e, labai panašu beje ir ES nūdienos, yra valdoma tokios kaip ir dvigubos hierarchijos. Tai yra valstybinio aparato, aparačikų ir partijos, kuris stovėjo ant ginkluotų karinių pajėgų e, bei tam tikrų visuomenio, sakykime, saugumo e, struktūros, kuri KGB buvo vadinama, ir valstybinio tarptautinio saugumo struktūros, kuri buvo vadinama GRU. Taigi, visoje valstybinėje struktūroje kiekvienas administracinis departamentas buvo tik komunistų partijos padalinio dalis ir valdoma žinoma iš centro partijos centrinio komiteto arba kitaip sakant tarybos Maskvo, Maskvoje esančios tas aparatas administracinis prižiūrėjo monopolizuotą komunistų partijos gamybą bei gaminių, paslaugų dalybą, darbo jėgos užimtumą, gamtinius išteklius, paslaugų tinklą. Politinė valdžia visa priklausė komunistų partijai, o jei tiksliau, tai yra generaliniam komunistų partijos sekretoriui E, beje, sekretorius tai yra paslapčių laikytojas. Šis pirmasis sekretorius buvo, galim sakyti, ir buvo vykdomasis direktorius. Vėl tas direktor, e, direction e, yra tiesiog žodis kryptininkas, tas, kuris nurodo kryptį kuris Lenino pavyzdžių vedė išviesę komunistinę ateitį pasislėpusią, miglotose aukštybėse. Po trumpos pertraukėlės e, mes toliau pasiklausysime apie tą e, emocijomis arba jausmais valdomą e, minę valstybę, kuri vadinosi TSRS. Iki greito. LDK 2030. Tarybų socialistinių respublikų sąjungai, TSRS sutrumpintai, arba sovietinių e, respublikų sąjungai, centriniu planavimu užsijėmė nomenklatūrą. Viešas ūkinis šios valstybės gyvenimas buvo matuojamas penkmečio planais, užduotimis, kitaip tariant, ir jų įgyvendinimu. Nustatytas užduotis viršyje tuomet tapdavo didvyriais. Beje, viršijus planą, kvotos taip pat didėdavo. O tai suvokdami tiek direktoriai, tiek darbininkai stengdavosi nepersistengti. Taip, tiseras, susidurim su, tavo, su savotiška konspiracija. Skosokalbių nuo žemiausias iki pačios aukščiausias grandies. Ir akivaizdu, jog juo labiau organizuota ir valdoma visuomenė, juo labiau ji tampa atsparesnė organizavimui ir valdymui. Griežta tvarka, kuria palaida balą, betvarkė. Ir formalioje ekonomikoje susikūrė neformali. Ir čia ypatingai gerai padėdavo tokie, tokios savokos blatas. E, lietuviškai turbūt šiandien reikėtų versti kaip kyšis, nors tai nėra tai, kas buvo nuomet. Tai tas blatas e, būdavo lietuviškomis dešromis, lašiniais, samanėlė ir panašiais natūriniais produktais, deficitais, kitaip tariant, atverdavo ir labiausiai užvertas duris. Tai va čia yra ta for, neformalioji, tai pavadinkime, ekonomika, kuri sudarė milžinišką e, E, taip sakant, dalį e, pragyvenimo, ypač paprastų tų piliečių, kurios galim iš tikrųjų įvardinti globotiniais. Ir visoje šitoje sistemoje, kaip aš jau minėjau, iš tikrųjų yra svarbiausia savoka emotional intelligence. E, lietuviškai e, kai kas bando versti kaip jausminis protingumas, ašgi visgi siūlyčiau sas, čia, šią savoką pakeisti į visuomeninę išmintis tai be abejo paprašyčiau ir universitetuose, ir kitose mokslo įstaigose jausminį protingumą keisti į visuomenę išmintis. Pastarosios toka panašu ne tik šią valstybę parklubdė ir perkeitė praeitoj laidoje apie e, tą vat, į plutokratinį, plautokratinį savotiškai modelį visą tą TCRS į ESSR. Taigi, visuomenė išmintis Tai yra gebėjimas suprasti tiek save, tiek aplinką ir tarnavimo būdu kurti, atskleisti tautą, visuomenę, asmenį. Būtent ji vietoj kiekybinio intelekto įvardinto kaip IQ savyje neša kokybišką gyvenimą, kurį ir statėm TSRS laikais, tapdama savotišką priežastim to, ko žmonės esti žmonėje tapdama tautos pagrindu. Tai yra dalybų asmeninėmis savybėmis, asmeniniu turtu, dar paprašiau manta, kurdama visų namus valstybę. Asmuo pripažįstantis visuomeninę išmintį aiškiai suvoks ne savo arba kaimyno blogumą gerumą, o išskirtinės savybės, kuriomis kuriama gyvata visatos būties pamatas ir dėl jų nekeldamas ginčių, kurs būtovę, būtą visuotiniam gerbuviui, ne taip kaip tu anuomet persikeldami į būtą 5 aukštį ar 9 aukštį nemokamai gautą. Atidžiau pastebėję tikrovę, gamtą, žmonės, pamatysim, jog protingumas tai ne amžiams užfiksuotas pritaisytas papošalas, savoka, atributas – bet sudėtingų hierarchinių, pakopinių procesų, virsmų ir informacijos žinių apdarojimo įgūdžiai, kurių dėka grindžiama pusiausvyra, darna tarp asmens ir aplinkos, peržengianti ne tik gyvenamą plotą, bet ir pačios žemės ribas. Visuomeniai išmintingas asmo tampa asmeniškai kūrybišk, kūrybingas. Ir priklausomai nuo susikološiusių aplinkybių keičiantis ne tik savo požiūrį ir elgseną, bet ir kuriantis sudėtingą visuomeninę aplinką, kurioje gyvata atsiskleidžia nuo vienio iki daugio ir nuo daugio iki vienio, nuo gilės iki ažalo ir nuo ažalo iki gilės. Pilietiniai, politiniai, meilės, šeimininiai, santykiai, ginčiai, kūryba, bendradarbiavimas, darbiniai, ūkiniai santykiai, asmeninis pasiaukojimas ir taip toliau yra varomoji jėga, tiesiogiai įtakojantis ne tik vieno, bet visos tautos, žmonijos, kaip reiškiniui gamtoje vystimas arba degeneracija. Tik dėka asmens visuomeninės išminties mes estime, neįrame ir šios išminties svarbios sudedamosios dalys - asmens visuomenė savimonė, įskaitant atjautą, pajautą, potyrius, nepotyrius nesumaišykite. Tai yra asmeninės savybės. Ir asmens visuomenės gali, galimybės, įskaitant suderinamumą, savęs pateikimą, įtakų įvairiausių lygiai. Jos yra lyg dvi vieno pinigėlės, pinigėlio pusės - keičiančios ir kuriančios. Mūsų atveju klausytojai 2030 LDK. Tad ir tu klausytojau, eidamas kartu į ateitį, suprask savo savybės, jausmus, valdyk ir tvarkyk juos. Įkvėpk save visuomeniai būčiai, nuo vietos, kurioje veiki, atsiskleidi darbu tai be abejo eisiu padaryti po laidos. Tos darbus, kuriuos žadėjai padaryti. Pripažink ir supras kitų žmonių jausmus, savybės. Padėk ir kitiems suvaldyti savo jausmus, įkūnyti savybės, pažinti save visuomenėje ir atsiskleisti visomis jomis, kuriant bendrą tautą, valstybę. Nuo šios akimirkos, neždamas asmenę atsakomybę, savimonę, savitvardą ir išskirtinę saviraišką, suvokdamas tai ir tapdamas dalimis, dalimi tos visuomenės, kuri iš tikrųjų nei praeitį eina ar išnyksta, bet kuri dar galimai atsiskleis, kad ir 2030 metais. Ir tai yra mūsų visų visuomenė atsakomybė. Iš istorijos, chronologijos, dar kitaip kairoso matome, jog kai kurios nūdenos, kaip ir praeities visuomeninės struktūros, yra akivaizdžiai patologinės. Pavyzdžiui, yra nuomonė, apibūdinanti tam tikrą vyriausybinį modelį, kaip ponerologiją arba patokratinę satvarką, santvarką. Kitaip, kai yra visuomenė valdoma sociopatų, kitaip visuomenės nekentėjų, žmonių nekentėjų, Mūsų laidų atveju visgi svarbiausias klausimas ne kas valdo, o kaip visuomenė asmenis, o tiksliau konkretus asmuo. Asmuo be vardo, bet su paso numeriu. Leidžia tokiam reiškiniui rastis ir formuotis į socialinės valstybinės struktūras, kad ir šiandien. Kur slypi jėga gimdanti visuomeninės išminties priešingybė? Galimai vystantis asmens nuvertėjimui, dirbtinomis priemonėmis, nuvertinimui per sisteminį valdymą. Visuomenės išminties vietą pamažu užima religija arba kita kokia totalitaristinė, mesianistinė ideologija arba kitoks visuomeninio prasmingumo pakaitalas, kolektyvinis sapnas, panardinanti žmogų visuomenin beprasmybę, iš kurios kai kurie jau taip niekada ir nepabunda. Laisvė be ribų greitai atneša žmonėms tiek bendruomeniai, tiek asmeniškai neribota vergyja. Bet apie tą laikotarpį mes kalbėsime sekančiai laidoj. E, tai laikotarpis yra 1957-1938 metų, kuomet mes susidurėme su pačiam aršiausiam, tai pavadinkim, nacionalsocializmo in, ir ten internacional stovi, e, socializmo stovyklų kova tiesiog atvirame mūšio lauke ir kuriame mes blaškydamės nelabai aiškiai suvokiam. Tik tiek, kad aš galbūt šiuo atveju dar priminsiu, jog e, tuo metu, kai e, vyksta tie socialiniai pokyčiai, kaip aš minėjau, turtas yra perimamas ir paprastai tie, kas administruoja, jį praturtėja. Taigi, matydami tam tikrus judesius ES ar kitose valstybėse, jūs turite aiškiai suvokti, jog atsistoja prie turto administravimo tokiose sistemose, jūs visą laiką gerai gyvensite. Todėl be abejo raginu įsijungti tas valstybinės struktūras, tos, kurie tai supranta. Ir galutiniam visgi tiksle mes turime kurti tą valstybę, kuri būtų paremta E, būtent išminties, visuomeninė išmintim ir sarmata. Ir dabar trumpai, aš keletą galbūt tokių esminių įvykių iš tų, to laikotarpio, e, kada buvo Lietuvos valstybė, Tarybų socialistinių respublikų sąjungos dalimi. Ir e, kadangi mes einam atgal, aš pradėsiu nuo kelių asmenų, kurie darė tai, e, kurie valdė tą valstybę. 1988 metais, kaip aš jau praeitoj laidoj minėjau, dėl tam tikrų susiklošiusių aplinkybių buvo pagimdyta naujoji TSR vakaras, ESSR ir Gorbačiovas, būtent pakeitęs Gromyką, e, kaip prezidentas jau e, Tarybų socialistinių respublikų sąjungą, nežiūrint, kad jis trumpai pabuvo 1988 metais tame poste, bet tai yra tas asmuo. Ir visa pradžia tos perestroikos, to persitvarkymo galima laikyti Černobulio įvykis, kurie įvyko 1986 metais e, ir tai sutampa su 1985 metais Mikhailo Gorbačiovo ateimu į valdžią, kada mirus Andropovui 1984 metais e, ir e, po e, kažkokių tai ginčių, sutarimų, nesutarimų buvo parinktas Mikhailas Gorbačiovas. Aš tik vieną atvejį prisimenu labai gerą iš vienas asmo, kunigas beje, man papasakojo įvykį iš Černobulio katastrofos vietos. Kaip pamoka, kas bus teologijos studentams, E, kunigams busimiems e, nutarė vieną iš tokių įtakingesnių kunigų išsiųsti už bausmę vadinamąją, nes ideologija šiek tiek kitokia mokino konkuruojantį firmą, tai pavadinkim buvo katalikų ir išliko yra e, bažnyčia. Tai kai bausmę išsiųsti Černobylį, kad jis ten greičiau nuo radiacijos nusigalotų. Ir kai jis atvažiavo į Černobylį, e, karininkas ten užrašinėjo e, darbą, kom jisai dirba. Nu, ir jisai sako kunigu. Tai kaip sako rašyti? Nu, rašyk, sako kunig pop. Ir užrašė, kad jisai dirba popu. Ir tuo metu pasklido gandas, kadangi visi galvoja, kad jau atvykę tenai mirs, ne visi savanoriškai, kaip suprato, ten važiavo. E, ir kai išgirdo, kad yra popas kunigas, kuris oficialiai net įsirašė, sako, aš tik išeinu iš ryto, nusižiovus, atidarau dureles ir sako, eilės galo nesimato. E, tai yra visi atvažiavo, visi, kas Katinas atvažiavo į tą Černobylį, pas jį susirinko atlikti paskutinės išpažinties. Ir e, kai pamatė, <laughs> kokį kunigas darbą daro, tai jį tiesiog staigiai atgal išsintė atgal į Lietuvą į Kauną. Tai vienas iš tokių galbūt pavyzdžių, kaip dvi konkuruojančios visgi ideologijos susidūrusios ir matom, kad ta senesnė šiek tiek turėjo matomai e, emocinių, vad būtent emocinios e, tų jausmų, jausminės išminties pagrindų šiek tiek geresnės patirties. Taigi, Glasnost, Piristroika, Černobil ir Gorbačiov - tai yra du neatsiejami vieno Molotovo kokteilio dariniai. E, kur po ilgų, jeigu taip galim pavadinti, vidinių kovų po Brėžnevo mirties 1982 e, metais, kai KGB vadas Jurijus Androbovas pakeitė e, galimai, tai ir nulėmė tą taip sakykime, perestroika, glasnost ir transformacija komunizmo visos ES lygių į ES naujasias institucijas, tai yra tai, kad KGB galimai buvo nušalinta nuo tiesioginės e, valdžios Mikhailo Gorbačiovo asmenyje ir šitų įvykių be abejo turbūt daug neaptarinėsim, <laughs> nebent pats jisai atvažiuotų ir papasakotų arba kiti dalyviai, nes e, ta, tos, sakykime, įvykius ir istorijos dangčius dar turbūt artimiausius 60 metų negalėsim atidaryti. 79 e, metais buvo irgi labai svarbus įvykis, e, sutapo e, tai, kad Afganistanas buvo okupuotas Sovietų sąjungos pagal šiokią tokią SALT 2 vadinamąją sutartį. Ir savotiškai perėmė anglų koloniją, kurią e, panašu, kad vakarų Europą susigražino vėl tam, kad e, nevyktų savotiškai ir Sovietų sąjungos, ir kitų šalių aplinkui esančios islamizacijos procesai ir panašiai. 77 e, metais Brėžnevas buvo išrinktas kaip prezidentas pagal naują konstituciją patvirtintos pareigos. Realybėj e, E, jisai buvo valdžioj nuo 1964 metų iki 1982. Tai yra, galim pavadinti tas e, plautokratijos, plutokratijos klėstėjimo amžius. Uh, E, kuomet viskas buvo paimta į skolą iš ateinančių kartų, e, kurias mes dar apmokinėsime e, ir didinsim matyt artimiausius 50-60 metų, nebent suvoksim, kas tai per sistemą ir sukūrę savo naują, kad ir pavadinkime LDK ar panašiai, visiškai kitaip pažiūrėsim tiek į vertybių skalę, tiek į visuomeninę išmintį ir galimai turėsim kitokią ateitį, nes iš tikrųjų tikrųjų istorija yra tik tai pasirinkimas e, patirčių pamokų tam, kad ateitis būtų kitokia. Ir pabaigai, kaip ir praeitoj laidoj, kadangi jeigu pasižiūrėsime tam laikotarpį, e, tai yra iš tikrųjų savotiškai ir Lietuvos literatūros, pavadinkim, kultūros aukso amžius. E, būtent tas Briežnevo laikmetis, nes tiek knygų lietuviškų, ar tiek filmų, ar tiek kažkokių kitų reiškinių mes neturime. Pabaigai, visame tame grožyje noriu priminti, kad ir e, bjaurastyje, jog asmenybės griūtis ne proto, o atsakomybės, sarmatos dingimas. Bendruomenės griūtis ne kivirčiai, o atsakomybės sarmatos dingimas. Visuomenės griūtis ne korupcija, plutokratija, o atsakomybės sarmatos dingimas. Ir valstybės žlugimas ne asmenybės bendruomenės visuomenės griūtis, o asmenybės sarmatos dingimas. Nes ten, kur nėra sarmatos, neveikia net pati tobuliausia konstitucija ir geriausia įstatymai. Ačiū uždėmesi, iki susitikimo sekančiai laidoje.